me ajetet e sures En-Nun apo sures El-Kalem. Kemi përmendur deri më tani dikun afër 16 ajete të kësaj sure dhe dy ligjërata të tëra na i ka marrë kjo sure. Pa dyshim njeriu sa mundohet me shkurtu, mundohet që me marrë sa ma tepër ajete, mirëpo Ndarja e ajeteve është e tillë sa që ndoshta nganjëherë shkurtesa ka mundësi që të lenë mangësi në kuptim. Por edhe, pa dyshim, trajtimi i zgjeruar i tepërt ka mundësi edhe ky që të shkakton ndonjë keqkuptim, andaj Allahu na dhashtë sukses në mesatarën e kërkuar dhe të mjaftueshme për të kuptuar, së paku atë që duhet kuptuar në aspektin dhe në nivelin tonë nga kjo sure e bekuar. Pjesa e parë e kësaj sure ka trajtuar nivelin, rolin, rëndësinë e shpalljes e në veçanti të e Muhammedit a.s. ku Allahu tebareke ue teala që nga fillimi i kësaj sureje ka përgëzuar pejgamberin alayhi salatu wasalam se ai është në rrugën e duhur, ai është tek Allahu xhalla xhelalu i ngritur, ai është tek Allahu i shpërblyer dhe begatia që Allahu ia dha Muhamedit alayhi salatu wasalam është e mjaftueshme që ai të vazhdon tutje. Dhe se të gjitha pengesat e tjera në këtë rrugë dhe se çfarëdo lloj shpifje apo akuze që mund t'i vijnë nga kundërshtarët e tij nuk i bëjnë dëm atij. Madje kemi përmendur se udhëzimet kuranore ishin që mos të merret i Dërguari sallallahu alaihi wasallam me këto provokime, me këto shpifje, por të vazhdon ai me moralin e tij, me edukatën e tij në shpërndarjen e udhëzimit të Allahut tebareke ue teala. Pastaj Allahu xhelle ue ala ka përmendur ajete që realisht prezantojnë modelin e një njeriu të deformuar, i cili nga inati i tij, i cili nga mendjemadhësia e tij, kryeneçsia e tij refuzoi që të përfiton nga fjalët e Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe kemi thënë se këto ajete realisht përbëjnë edhe bazën e deformimit. Ka ajete që janë baza e formimit, ndërsa ajetet në surën nun, që kemi folë dersin e kaluar, janë baza e deformimit. Domethënë, mbi çfarë baza ndërtohet deformimi i dikujt, janë ajete që kemi folë në takimin e kaluar. Ku Allahu xhalla uala përmen nga betimi i rrejshëm, dhe kemi përmen arsyen pse betohet rrejshëm, e tutje deri në ajetet e fundit ku Allahu tebareke ue teala përmend se njeri i tillë me këtë deformim, Edhe me këtë këmbgulje në devijim, padyshim se do të jetë i përbuzur dhe i nënçmuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu xhalla xhelaluhu të nderuar edhe te sura Mulk e kemi përmendur atje, por edhe në disa ajete në Kur'an Allahu xhalla wala përmend një ligj të tij të pandryshueshëm. Dhe këtë ligj duhet ta kemi parasysh vazhdimisht, nuk duhet harruar asnjëherë. Ai është ligji i sprovës. Allahu xhalla uala në vazhdimësi sprovon. Dhe sa herë e kemi larg vëmendjeve tona këtë ligj, mund të dështojmë në testet që Allahu xhalla uala i dërgon. Prandaj sprova është ligj i Allahut azza xhall. Dhe në këtë sprovë përfshihet çdokush. Dhe ne sprovohemi në çdo moment në forma të ndryshme. Dhe kërkohet nga ne që në të gjitha këto sprova ne të reagojmë në mënyrë të caktuar. Sa më tepër jemi të ndriçuar me dijen e shpalljes, sa më tepër jemi të përgatitur për këto situata, reagimi jonë do të jetë më i kompletuar dhe më i duhur. Sa më të hutuar që jemi dhe nuk e kuptojmë atë që ndodh si pjesë të sprovës dhe si Rezultati i kësaj, nuk kemi dituri të mjaftushme si duhet me reagu, ne rrezikojmë me dështu. Kjo rregull njejtë vlen madje edhe për disa gjëra që ty fare s'ta merr mendja, por edhe ajo është pjesë e sprovës. Andaj, Allahu xhalla uala, kur përmend në suren Mulk, dhe kemi përmend se sura Mulk është sura që përmend rregullat e shpisë, Mulk, pushtetit të Allahut xhallahu ala ku ne jetojmë, menjëherë pasi Allahu foli për veten e tij na prezanton këtë ligj. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum. Ai i cili është Allahu është ai i cili ka krijuar alladhi khalaqa al-maut vdekjen dhe jetën që t'ju sprovon juve. Ayyukum ahsanu amala, cili prej jush është më vepërmirë. Dhe vazhdon kjo vazhdimisht. Prandaj edhe ardhja e pejgamberit sallallahu alejhi ve sel-lem është sprovë se si po e marrin njerëzit këtë shpallje, si po reagojnë karshi kësaj shpallje. Dhe ka njerëz që reagojnë si duhet, po pamë edhe në dersin e kaluar se cilat janë format më të çoroditura të reagimit karshi shpalljes së Allahut tebareke ve teala që folëm në dersin e kaluar. Gjithashtu në trajtimin e dersit të kaluar ka qenë se ajo kategori e çoroditur dhe dhe e deformuar e njerëzve që folëm për ta në dersin e kaluar, realisht e marrin forcën e tyne, e ndërtojnë një farë lloj arsyeshmërie të rebelimit karshi fjalës së Allahut xhel-le ve ala, mbi bazën e dy begatie që Allahu ua dha, en kane dha malin ve benin. kjo ishte arsyja. Pse ata reaguan kështu? Pse s'pranuan? Pse u treguan kryeneçë? Pse luftuan pejgamberin sallallahu alejhi ve sel-lem? Pse nuk u ulën, diskutojnë me argumente, fakte logjike, të shëndosha edhe të qartësohen gjërat. Pse i dhanë kahje aspekte fisharake? Pse mohuan faktet? Për çfarë arsye? Pse ishin kaq arrogantë? Pse ishin pse ishin kaq, domethënë, luftarakë kundër pejgamberit sallallahu alejhi ve sel-lem? Allahu xhel-le ve ala tha për arsye se kishin pasuri dhe kishin domethënë Allahu u pat dhënë fëmijë djem që po them djemtë janë krenari janë një një mbështetje fëmiju është një mbështetje normalisht edhe vajzat pa përjashtim po është përmend djem për shkak se në lufta në beteja janë përdor djemtë edhe njeriu kur ka dash me tregu forcën karshi dikujt i ka përdor djemtë e tij ose përkrahësit e tij ose ithtarët e tij Prandaj njeriu kur ka pushtet, edhe kur ka pasuri, nëse nuk e kupton kët si begati të Allahut xhel-le ve ala dhe nuk i ka udhëzimet e duhura për të reaguar si duhet, lehtë deformohet. Lehtë devijon. Dhe le, lehtë mund të shndërrohet kjo në një fatkeqësi për të e jo në begati. Tash, për ta sqaruar tërë këtë edhe më konkret, edhe më praktik, Allahu xhel-le ve ala sjell një shembull. Po ky shembull është një ngjarje e vërtetë që ka ndodh. Në të kaluarën ka ndodh një ngjarje e rëndësishme, plot mësime. E sjell Allahu xhel-le xhelaluhu për të na treguar se Allahu thotë, ne i kemi sprovuar kë banorët e Mekës, po edhe njerëzit përsëri. Dhe sa herë Allahu xhallahu ala flet në Kur'an të nderuar vëllezër dhe motra. Ta marrim këtë si rregull. Sa herë Allahu xhallahu ala në Kur'an përmend një rast që ka të bëjë me një popull, që ka të bëjë me disa individa, nuk duhet me e kufizu atë rast te ata. Allahu e sjell si model që ne të marrim mësim, por nuk ka të bëjë veç me ta. Andaj Allahu thotë, inna belevnahum, ne i sprovuam ata kë, banorët e Mekës. Me çka Allahu i ka sprovu? Me begati. Këtu është sprova e begatisë. Nuk është sot dersi për sprovën me sëmundje, varfëri, jo, jo, jo sëmundje të tilla, jo sprova të tilla. Sprova që flet ngjarja e sotme është sprovë me begati. Allahu ua dha banorëve të Mekës autoritetin, që i respektuan të gjithë të tjerët për shkak të Qabes e për shkak të mbrojtjes së Allahut për ta kur i dëboi ushtritë edhe ushtrinë e elefantit e kështu me radhë i begatoi Allahu xhallahu ala me dërgimin e pejgamberit alayhis salam pejgamberit të fundit nga mesi i tyre I nderoi Allahu xhelle xhelaluhu që ata të jenë, të jenë domethënë ajo bërthama e shpërndarjes së dritës së Allahut tebareke ve teala. Të jenë ata bartësit e këtij misioni, Allahu i nderoi. Mirëpo fatkeqësisht, këtë begati ata nuk e lexuan kështu. E Allahu thotë, ngjashëm si u ka ndodhur më herët, por kqyre çka u ndodhi? Shiko sa bukur Allahu xhallahu ala kujdeset për njerin. I sjell shembull nga e kaluara dhe kqyre, kjo rrugë që ti e ke marr, në rregull, është përzgjedhje jote se ta kam jap unë mundësinë me përzgjedh. Mirëpo shiko ku e ka fundin. Shiko ku të shpie kjo rrugë, kqyre ku e ka fundin. Inna balawnahum kama ne i sprovuam këta ashtu sikur sprovuam pronarët e kopshtit ashab el janna. Kush janë pronarët e kopshtit? Nuk ka ndonjë përshkrim në Kur'an që flet kush janë këta. E as në hadith të pejgamberit sallallahu alejhi sallam diçka e qartë për këtë çështje. Mirëpo, shumica e dijetarëve kanë përmendur se bëhet fjalë, në histori është e njohur, është përmend nga transmetimet e Beni Israilëve, e që kjo mund të jetë afër me të vërtetën, se bëhet fjalë për një njeri, njeri që ka qenë i devotshëm. I ka dhanë Allahu pasuri. E ka pas një kopsht të madh, kopsht të bukur, që pa dyshim prej tij ka marrë fryte të ndryshme. E në atë kohë kopshti ka qenë begati, pa dyshim. Po edhe sot, me pas njeri për shembull, e, e, e, e, e, projekt të madh, apo të ketë ndonjë biznes me, me, me, me çështje bujqësore, kështu me radhë, është pasuri e madhe. Ai kishte një kopsht të madh. Dhe ai kishte vendosur një rregull që ato produktet e kopshtit, produktet e kopshtit me i nda në tri, në tri, domethënë grupe. Pjesa e parë e produkteve është për te dhe familjen e tij, me mirëmbajt familjen. Pjesa e dytë e produkteve, sasia e dytë e produkteve është për fukarat, për jetimët, për gratë e veja e kështu me radhë, kanë pas hise. Dhe pjesa e tretë për investime. Se është dasht me investu, me mirëmbajt. Kështu i ka menaxhu, domethënë i ka menaxhu të vjelurat dhe produktin e kopshtit. Domethënë është ditë, kur ka qenë koha e korrjeve, e vjeljes së fryteve, e kanë ditë të varfrit, kategoritë e nevojtarëve, kanë shku te kopshti i tij. Dhe ai në pikë dite i ka vjelë frutet. Krejt e kanë pa çka po ban. Dhe sasinë e caktuar dhe të premtuar për fukara, kurrë s'e ka lënë anash. Gjithë jua ka. Ka vdek ky njeri ka lënë djem mas veti. Është mundu me i eduku me vënu po djemt s'kan qenë si baba. Dhe një ditë lodhen nga ndihma e fukarave dhe mendojnë se sa ma shumë po u jepin fukarave, këta realisht po humbin. T'i kishim qëto pare sa u jepin fukarave, t'i kishim shti këtu, t'i kishim ba kështu, ish ecë puna në tonë, vesveset fillojnë me i ngacmu po. Fillojnë me i ngacmu vesveset. dhe e marrin një vendim. Cili është ky vendim? E tash vazhdon rrëfimi i Kur'anit. Këta e marrin një vendim. Një vendim i cili ju ka kushtu shumë. Andaj Allahu Teala thotë, idh aqsamu le jasrimunneha musbihin. Shikoni kjo idh se çdo çdo ë ë ë ë jo veç fjalë, po pjesëz shkronjë n'Kur'an ka domethënie. Allahu tha idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Kur ata, kur ata u betuan se e, do t'i vilnin frutat herët në mëngjes. ende pa u zdrit. Domethënë që fukaratë, kur të vinë, s'ka vëlla, shkun. Me fillu që me i përjashtu nga hisja, fukaratë, vëlla. Edhe kanë, janë betu, se kena me bo këtë punë, pasha Zotin sot, ka marrë fund kjo punë, ballë ju kena dhonë marrë. Janë betu në Zotin e madhë, se kanë me shku me i vjel frutat në herët në mëngjes. Disa dijetarë kanë thonë, shikoni kjo idhë, kur ka, ka qenë si një lloj, si një lloj a, a, timoni që i ka dhonë kahe jetës tyne. Këta asnjë veprim s'e kanë bo, kurrgjo, hiç. Hala, veç vendim, por shpesh herë të nderuar vëllezër, një vendim i gabuar, realisht përcakton pastaj, përcakton pastaj humbjen e njeriut apo. Një, një, një vendim me bo një gjynah, është i kushtushëm sa që njeri nuk e din ku e qet në fund kjo punë. Këta kur e kanë marrë këtë vendim, për me bo këtë punë, as mendja s'ju ka shku, as kanë mujtë me imagjinu se përfundimi mund të jetë i tillë apo. Dhe kjo shembull kur njeri merr vendime në kun kur merr vendim caktuar, mund të duket se shkon puna mirë, mund t'i duket njeriut se hajt se ja bëjmë diqysh, ama nuk e din se prej vendimit tij e deri në fund të procesit, sa situata ndryshon, sa gjërat mund të ndërhyjnë, e që Allahu e ndërron komplet qasjen në të. Prandaj idh aksamu kur u betuan, kur morën vendimin e gabuar, qat'herë keq e kanë pas. Andaj është shumë rëndësi vëllezër kur njeriu merr vendim diçka, me mendu mirë. Për shkak për shembull, fetarisht është e preferuar që njeri me i pyet njerëz të mençur, njerëz të ditur, me u konsultu, me fal namaz istihare, para vendimeve të caktuara që mund të jenë përcaktuese për jetën e tij. Konsultohu, këshillohu, pyet, merr përvoja, shërbehu me për të njerëz, mos u ngut. Prandaj kanë thonë edhe në hadith, ma khabe men isteshar, s'ka hup ai, nuk hup ai që konsultohet kurrë, a kupton. Njeri që bon konsulta, pyt këtë, pyt atë, nuk hup, a kupton. Ama njeri që, thot, di unë, marr vendim, ky hup. Allahu xhalla ua ala pejgamberit i ka thon, pejgamberi s'un ka qenë me shpallje i udhzuar. Ka thon wa shawirhum fil amr. Merre mendimin e shokëve tu, sahabeve. E ka marr mendimin n'Bedr, e ka marr. E ka marr mendimin e tyne në Uhud. E ka marr mendimin e tyne në Hendek. I ka vetë shokët çka po bëjmë, qysh po ja bëjmë. Normal, kur ka marr vendime, pastaj ka marr vendimin Përfundimtar të pejgamberit s.a.s., ai merr vendime, normal se përgjegjësia është e tij. Mirëpo konsultat janë me rëndësi. Është me rëndësi njerëz që kanë përvoja, që kanë dije, mund të jenë shumë ma t'ri, s'prish punë. Por me pas shumë kujdes kur merr vendime. Ose me pas për shembull raport me dikën, ose me reagu ndaj dikujt, mirë me mendu njeri. Jo me bo veprime të ngutshme. me bo reagime të nxituara, e pastaj, ta kisha dit, ta kisha marrë, e po s'e kom, e po qikjo është, idh aksemu, edhe që kanë marrë vendim gabim, po janë betu, pse janë betu, pasha Zotin kena me, pse janë betu, shikoje kur njeri lufton kundër vetvetes ato. Ata kanë pas edukatë, baba i ka eduku, i ka mësu, ata kanë pas frikë se ky vendim ka mundësi m'u lëkund, Duke dasht me zbatu dikush, jo bre se s'ban me bo, se baba na ka lon, apo. E atëherë betohen të tonë, që betimi me i majt stabil në vendimet e tyne. Pasha Zotin kena me bo, që nëse dikush don me u kthy mo, e jeni betu, jeni betu tash, e keni dhon besën, apo. Shikoje njeri qysh ia lidh kamt vetvetes dyfish, që edhe kur don me u pendu, me thonë, po du, po tash e kom bo kështu, amë. Prandaj, të nderum vllezër, nuk ka me shku fort larg njeri, edhe. nuk ka me i vendos barriera e pengesa vetes në rrugën e përmirësimit, edhe. Aksemu le jasrimunneha musbihin, u betuan se jasrimunneha. Jo fryt, po në atë kuptim ça që kena me e vjel kopshtin, që mos me gjet kurkush kurgjë, madje as gjethet s'kena me lon. Shikoje këtë kët koprraci, shikoje këtë urrejtje për fukara, këtë mllef. Për njerëzit që kanë qenë sebep për kopshtin e tyne. Se ai kopsht ka lulzu, ka dasht Allahu xhallahu si bereqet kush? Dhanja. Ndërsa ata që nuk e vlerësuan si begati këtë kategori e trajtuan si armiq. Dhe kjo është e keqe të nderum vllezër, kur njerëzit për shembull, nuk din me e vlerësu një kategori se sa është ajo faktor i stabilitetit, i bereqetit, i rahmetit që është një jepën. E duke mendu se nëse shlirohen nga ajo kategori, i çelin sytë, që atëherë pikërisht kanë me i mshel sytë, atër. Kjo është rast, shumë, shumë, shumë frymëzues, shumë domethënë, me shumë mësime. Këta deshtën m'u liru nga fukarat pse? Na kanë lodh more. Na kena tash investime, kena shpenzime, kena punë tona. Edhe këta kur po na vijnë kur p'i shoh, po kupton, shprehet. T'i hekim qafe këta njëherë, po. A nuk e din se këta kanë qenë nga faktorët kryesor që ata e kanë atë kopsht. Ju jep Allahu bereqet për shkak kësaj, a kupton. Prandaj të nderuar vëllezër, ka shpesh herë në shoqni kategori që realisht janë faktor i stabilitetit. Mundi i tyre pa dyshim nuk vlerësohet. Madje, madje bëhen edhe shënjestër e lehtë për t'u godit, për shpif për ta e kështu me radhë. Ka njerëz që për shembull Fatkeqësisht, kish me pas dëshirë në këtë shoqni mos me pas hoxhallarë, a kupton. Mos me pas ligjërata, mos me pas mësime. Apo, se po na pengojnë. Po bojnë kështu. A nuk e din se këto mësime, ky namaz që bojnë namazlitë, duatë që bohen, janë nga faktorët kryesorë që Allahu na mbron nga shumë sherre, nga shumë probleme, nga shumë fatkeqësi. Ata nuk e vlerësojnë këtë, a kupton. Prandaj tentojnë forma të ndryshme që me e tjetërsu këtë shoqni njëherë. Po pa dyshim se, kjo është n'dorë të Allahut tebareke ve teala, Allahu është Ai që vendos për këtë çështje, por po flas për mentalitet, çfarë mentaliteti, kur njeriu për shembull, burimin, burimin e forcës, don me e mbyllë, burimin e krenarisë, don me e mbyllë, Kur njeriu don burimin e moralit, e të çiltërsisë, e të nderit, e të familjes, don me e shkatrru. E çka jet masanej, e çka jet? Nëse luftohet familja, pastërtia, nderi, morali, edukata, luftohen, çka jet masanej? Për çka po lufton, dhe çka po don ti realisht? Prandaj edhe kemi cek dersin e kaluar. Se Allahu xhele ve ala tha, ka njerëz që janë zenim. Ça ka qenë zenim? Kemi thonë, kjo përthim që ashtu të është. Ai fruti kur, kur, kur mbjellet, duke u rritë, i dalin anash, Domethonë, barishte, ose, ose i dalin degë që realisht nuk prodhojnë kurgjë, po edhe pengojnë prodhimin e asaj që ekziston. Kjo e keni në fjallor, gjuhën shqipe, quhet, kopil, i cili i ngjitet degës për t'ia pengu zhvillimin, apo. Nëse kopshtari nuk i pren këta kopilat, apo i thahet bereqeti. Thahet, Se ata janë të vendosur për me e pengu zhvillimin e frytit, apo, ata që ata e kanë, atë ujë që ia qet dhe, dhe mbjellësi e marrin, hajnë, përfitojnë nga ujitja, ama fare nuk prodhojnë, janë veç pengesë. Subhan Allah, kjo është te, te, te barishtet, apo, po dhe te njerëzit ka qeshtu, apo, që përfitojnë, marrin, ama kur vjen puna me dhonë, kurgjë s'japin, janë barrë, kanë misione të caktuara, Allahu na rujt. Prandaj Allahu xhele ve ala tha kështu. Për këtë arsye të vëzhgojmë kujt i pengojnë për shembull njerëz që thirrin në moral e në edukatë, e në bashkim të familjes, e në unitet, e në largim të dukurive negative. Është me të vërtetë problem pastaj problem pastaj me e, me e kuptu këtë mentalitet ose rrezikojnë që të binë në këtë kategori që Allahu foli në dersin e kaluar që e përmendëm apo. E gjithsesi, e s'ka kthim mrapa, le jasrimunneha, këto le jasrimunneha, krejt këto janë pjesë të forcimit, edevatu te'kid, gjithsesi, s'ka kthim mrapa, s'ka kthim, përforcim mbas përforcimi, betim mas betimi, ku pështetë është Allah aty, më si e, pa ma pëse të tonë këtë hyqëm e ke marrë, A për shëtë qëfar, a po e vren këtë mllef që është mjellë te ata te fukarat, çka ju kanë bo ata? Tekefundit s'është e jotja, baba e ka bo, aja u ka do këtë punë, që po danë të mua për? Krahas kësaj arrogancë të të një ka shku deri në nivel që kanë thonë, Allahu thotë, ve la jestethnun. La jestethnun, i kanë përmend dijetarët dy kuptime, të dyjat të mundshme të pranohen, nuk binë ndesh mes veti. La jestethnun, kaq kanë qenë të bindur, se kjo punë ka me u bo qeshtu, apo, që as inshallah s'kanë thonë. Ja, s'ka, ka marrë fund kjo punë. Po mirë, thuj, e kom bo nijet me shku, këtë me i vjelë, zumë dhe vojë, inshallah, ja, ja, s'ka inshallah. Ja, unë e kom vendosë, u kry. Arrogancë. Përcillne mirë, përcillne mirë, të nderun vllazër dhe motra, përcillne mirë, këta çka kanë bo, që ta kuptoni pastaj çka ka ndodh, ta kuptoni tamam çka ka ndodh, wala jestethnun, janë betu në Allahun, për me e lidhë vetveten ma fort, ama s'kanë thonë, insha Allah, n'dashtë zoti amë, Ata e kanë lënë me dalë para sabahit. T'zen gjumi për shembull, a është e mundshme? E mundshme është. Thuaj inshallah, çum. Mo kjo shuan sabah hiç. Ja, ja, s'ka, çona, ka m'u çu unë. S'ka këtu ka ka m'u ka m'u çu, ka me shku unë. La jestethnun. Arroganca. Shiko, kopracia. Dashuria e madhe për këtë dunja ku e çon njerin. Edhe një kuptim la yastethnun nuk kanë përjashtuar askën. S'kan thonë që për shembull ë nuk kena me i dhon më t'vorfën përveç përveç do jetimeve në mend shkëtë, atyne kena me i dhon. Ja ja ja. Shiko e kanë fik e kanë fik në tërsi, e kanë fik në tërsi. Një nga begatit më të mëdha që i ka njeri është dhëmshuria, a kupton. Pa na, kurkush? Po mirë po lejdi rëqen, vjen ndoshta një grue e vej me dy thmi, s'kanë me hongër bukë, tu dek, as atyne? S'tu i kështu, me çfarë arrogance. Kurkush, domethonë, a vinë tu kajtë, a vinë tu dekë, a vinë situata kritike, ka marrë fund, te na kush mo asnjë fryt s'ka me e marrë, dhe. Kjo është arrogancë e madhe. Pse tan kjo? Krejt qekjo si ka ardhë, thëmë. Shkaku i lidhjes madhe me këtë dunja, a kupton. Dashnisë madhe për te. Duke menduar se në qoftë se krejt e merr, e gëzon. E tash, qështu ju po doni me ja bo, a po? A po doni me ja bo qështu ju? është e juvja, keni bo be, kurkujt s'keni me i dhonë, në sabah keni m'u çu, a po? A keni thonë qështu ju? A është qekjo e juvja? Po, në rregull. Që kejt janë tajf. Po cilë e kjo është, a kun era, a kun zjermi, a kun shiu, a që zdim, zdim, dhe qka më ka që natën. Fa tafa aleha taif. Taif, taf, dhe që ka unë i cilëme, që së që? Që kjo taif, dhe që një cilëme ja ka dhonë kopshit, a përë. A ka qenë ai, thashë, nuk dihet. S'ka argument çka ka qenë. Diçka ka çu Allahu xhel-le xhelaluhu. E ka çu një ushtar. Plus ka ardhur, domethënë taif një ushtar i panjohur, apo. E njeh Allahu xhel-le ue ala. E ka bo një sillme rreth kopshtit. Ve hum naimun. Gjatë tërë kësaj që ka ndodhë, këtij zhvillimi që është sill rreth kopshtit tyne, ky ushtar i dërguar i Allahut azze ue xhel, ata në gjumë, ata me nijet, si të bohet sabahu, na me dalë, atje, atje po ndodh diçka, atje po ndodh diçka, atje është një zhvillim krejt tjetër çka, a këta krejt dikun tjetër, subhanallah, Kjo është fuqia e Allahut xhel-le ue ala. Na mund të kapmi për ngjarje të caktuara, shohim Allahu diku është tu bo diçka, me një taif diku tu e sill diku që s'e dimë na është kurçum sa pa. Çfarë çfarë paska bëu kia apo? As s'dimë na. Na nuk dimë ku e sill Allahu donjon ato. Na mund të kon n'gjumë, nga fle. Tutum nga shumë zhvillime. Tutum nga ligjet e Allahut tebareke ue teala që tutum nga ushtria e Allahut azze ue xhel. E ka bo këtë kopsht sarim. A e tha ma herët, jasrimunne, apo, a kanë thonë kena bo, kena bo sarim na. A tha na kena bo sarim. Sarim është kur krejt, domethënë, s'len sen ta. Allahu tha, ju e bojmë na sarim. Subhanallah. Me të njëjtën shprehje, me të njëjtën shprehje, me të njëjtën formë, që kanë vendos me e, kundërshtu Allahun me të njëjtën shprehje i ka dënu ata. Me të njëjtën. Kjo nuk është e rastishme, nuk është e rastishme. Shikoni edhe për shembull dënimet e popujve të pejgamberëve që kanë ardhur. Kur ka dënu Allahu xhel-le Themudin, Adin, s'a rastësisht që aty ka qëllu guri, gjoja do gurë, se... Jo, jo, jo, jo. Secili popull është dënu në mënyrë të përzgjedhur, konform rebelimit që e ka pas, nuk a rastësisht, nuk a rastësisht, që është dënu për shembull populli i Lutit në formën që u dënu, s'a rastësisht ata që janë shkoq nga toka e janë përmbys, s'a rastësisht kjo, jo, nuk a rastësisht kjo, është tamam dënim që i përshtatet komplet krimit që e kanë bo Nëse Allahu xhel-le ve ala qysh don begaton edhe qysh don dënon. Kur don begaton e kur don dënon. Fa'alun lima yurid. Ai bën çka don. Prandaj qysh e kanë vendos që mos me lon kurgjo. Allahu xhel-le ve ala po don me ju thon, a patët bo nijet mos me lon kurgjo. Apo e qe ja u nimoj në këtë punë. Fa asbahat kas-sarim. Edhe e boni Allahu Azza wa Jall të kositur te në fund. Ai që është pasillaj, apo s'kish lon sen. E ka bo tokën zezë. A din çka i bjen me konë toka e zezë? Krejt çka ka pas është shkatërru e para, edhe dyta, ajo tokë mos mjell, ka marr fund. Ajo për mjellje s'bon mo. Ti munesh Munesh me ngajt. N'atë farë toke, diçka munesh me bo, ama me mjell s'munesh mo. Ka marr fund. Kas-sarim, çka o sarim? Sarim, Allahu xhel-le ve ala thot, i kemi shkatërru krejt frutet që i kanë pas bo nijet me i marr e para, edhe e kemi, e kemi nxjerr nga funksioni tokën. S'ban mo, gjuj farë sa dush mo. S'kryn punë mo. Është me të vërtet prej, prej, prej ajeteve, ku krejt ajetet janë ushqim i rëndësishëm shpirtnor, po prej ajeteve kështu që njëri me, me, qysh me thonë, me një farë lloj, e, e, e, edhe kënaqësie edhe përjetimi i lexon, për shembull, kur Allahu i Gjithëfuqishmi, e prezenton dobësinë e robit vetë, ato, kqyre kush je ti, ato. E ti thush, po, vallah. Nxitim punë të këqija, edhe me kënaqësi, pa asnjë thërrmi keqardhje, kjo fort e keqe apo. Që ka njerëz që bëjnë gjynah, është situata e bën, e bën po disi është tu hamend. A ka do hiç? Asni, asni fije, freni s'i kalon. Zemra do që me nalbe ka pak, me breve ka hiç, absolutisht. A din, as s'ka un a a mënojmë me njerëz që punë një më për më bën llaf po a mënojmë me njerëz që sa bën një më po të dikush n'është jet keq një për buka po ja hiç enigdu ngutnu nxitoni apo e vëreni mentalitetin ku kanë mri si i ka verbu lakmia edhe kanë thon enigdu ala harthikum Njeri për me e mirëmbajt kopshtin, apo, ka disa, ka disa procese, apo. Disa janë më të vështira, e disa janë më të lehta. Procesi për shembull, me e lavru arën, pastaj me e mjell, pastaj me ujit, pastaj, ka procese, apo. Po, pa dyshim se, në bazë që njohin këtë pjesë, nuk e njoh, por pjesa e lavrimit e pjesa është bajagi pjesë e ronë, nuk o pjesë e lehtë. Këta kur kanë thonë po shkojmë te, s'kanë thonë po shkojmë te frytet, s'e kanë përmend pjesën e këndshme me marrë, a kupton, s'e kanë përmend po shkojmë te kopshti, po kanë thonë ala harthikum, harth është pjesa e, e lavrimit edhe mbjelljes, që është faza e vështirë, dhe kur e pret frytin e faza e këndshme, kur t'e merr, a kupton. Pse e kanë përmend fazën më të vështirë që ka me kopshtin harth? Që kjo shprehje s'o rastësisht. Po, në përkthim këtu është gjenë, kopshti u kry, sa i. Po na po dom pak me analizu shprehjet, pse ka ardh kjo shprehje, apo. Harth, ka ardh, se kanë dash me tregu arsyeshmërinë e veprimit, që me qenë, domethonë, me qenë, a, a, a, a, pa hezitim në mëkatin që kanë bërë. Edhe qat thirrjen minimale prej mrena kanë dash me e fik, duke e rikthyer në vëmendje mundin. Si me thonë, po shkojmë tek hjekat tona që t'i jap. Domthon, është hjeka jem, është njersa jem, apo Nëse kish thon po shkojmë te kopshti, po kopshti po bje do fryte, po dalim me ty boll dhe e të mushme. Jo, mos përmend kurgjë që ka mundësi me subhanallahu. Që këto njerëzit që janë disa mëkate të vëllazë nuk kanë qef. Hiç kurgjë me përmend që ka mundësi me ia turbullu vendim për mëkatim apo. Kanë qef me kon qetë, rahat, se menzi e kanë bo njëfarë lloj, si thonë, njëfarë lloj qetësie t'mrenshme, për me e shiju mëkatin. Tash n'qoftë t'i thush, kjo është haram, kjo s'ban, ja prish, këtë, atë, at terezinë, i krijon zhurmë të mrenshme, ai s'don zhurmë, se ai menzi e ka bo njëfarë lloj qetësie me, me i mirë, prandaj s'dojnë nasihatin. Qështu. Ose për shembull, pijet alkoolike quhen freskuese e disponuese e ku e di çfarë, kështu me radhë. Pse? Sa më larg, se si t'thush alkooli tani dikun ja qëllon dikun në naj qelizë e natyrshmërisë e dhezet. Ja prish tani çellokun. Kështu qi edhe me emna, me pame, me krejt çka është e mundshme, mos me na e ringjall hiç ndërgjegjen, t'jemi rahat, apo. A po kuptoni, domethonë njeri që është ja pregadit vetes që është të mëkatimit anë. Edhe këta, edhe në shpejt, ala harthikum, po shkojmë tek, tek djersa jonë, po shkojmë, se është djersa jonë, po la, e jemja është, çka kom hjek un me bo, që me arsyetu privimin e fukarave. A po sheh mentalitet të? Ka njerëz që për atë janë t'paguar. Apo? Edhe flet, la, sa pala këtu vjen, sa njeri këtu vjen. Po, so hi, la, po. Ti merr për këtë punë rrogë. është vërtet që po hjek, është vërtet, po. Ama je tu punu jashtë asaj që paguhesh? Jo, jo, e pa të Po për me arsyetu, atë pjesën që, ata çka paguhesh, duhesh me kry me ndërgjegje, me kry me korrektësi. Ato çka e ki obligim, duhesh me kry qysh duhet. Prandaj, njeri kur t'ja jep dikujt zekatin, domethonë, qe vlla, shala e sheharme, qe vlla, çka kom hjek ti, kom bo një zëtë dhe një, ja, s'bon, çka ke hjek ti, ke marrë, 97.5 i ke marrë, qata për qata ke hjek ti, ke marrë, që po da mu, 2.5 janë tina, s'janë tujat, atij Allahu ja ka da, që që ka do në ty, s'bon me i thonë kështu atina, po, absolutisht, Andaj, duhet me ditë me i dallu, me i dallu senet, apo? Me i dallu senet. Me i dallu gjëra që Allahu xhel-le ve ala i ka nda, apo. E këta, këta, kur erdh puna me shku, thanë, po shkojmë te, te hjekat tona, e te djersa jonë, po shkojmë te ai pllugu jonë, a t'kujtohet çka kishim te ngrehja, që ati e që të për, që me shku me plot disponim, apo? Pastaj fantalaku wa hum yatakhafatun. Kjo fantalaku. Allahu nuk tha ecën, nuk tha shkuan. Po intalaka gjuhën arabe e ka një kuptim sikur dikush është i lidh për diçka. I lidh apo edhe domethonë, forca e ngreh me shku ka asajt, po është i lidhë, si të zgjidhet, s'ka kurrë që e nal, Po. Qata për shembull, kur të lirohet i burgosuri, thotë itlaku sarah, me e liru, ama itlak, apo, me lirim, pse o kon i lidhë të i rivi, ai, ai, veç s'ka pas derë çelë se ish dal moti, si ta ke çelë derën ai, apo, robi, kur m'u zgjidh robi, a kthehet mo, ka me marrë mali, ti tokë për më çfarë mali, ai s'kqyr përmas hiç, apo, E pse këta intaleku, pse kjo shprehje këtu intaleku, çka i ka lidhë, thotë Allah, to ka ty në vonë, thë Allah. Domethonë disa ulema kanë përmend një dobi shumë e rëndësishme, pse e përmend fjalën, domethonë kjo, fentaleku, ve hum jetekhafetun. Domethonë, edukata e babës, Vendimi i babës me dhënë fukareve, bujaria e babës e kanë konsideru këta lloj pengu na ka lidh, sot p'i jepin fund, a thojtë babës, tash jena shlirë, s'na vjen kush, veç na, apo, kanë menu se po shlirohen nga barra që ja u ka ngarku baba me edukatën e bujarisë që ja u ka dhon apo. Prandaj shpeshherë njerëz menojnë që momentin kur lirohen nga disa nga disa e, e, e, e, parime që i kemi pas si shoqni, që i kemi pas si familje, të kultivuara, të trashëguara nga të parët tanë, që janë kon të mira, kanë qenë krenaria jonë, apo? E tash kur të lirohet prej saj, tash la marr frymë, shkoj ku du, boj çka du se, e ka ngulfatje. e ka ngulfatje. Kujdesin e prindit e ka ngulfatje. Apo rregullat e shoqërisë i ka ngulfatje. Pa rregulla don dikun, dikun ku të bëj çka dush. Don qysh dush del, çka do ta në ku. E kjo o gazep se normalisht normalisht morali, morali është një farë lloj, është një farë lloj lidhje. Apo po, është një farë lloj lidhje. Edukata është një farë lloj kufizimi, është e vërtetë, është një farë lloj kufizimi, normal. Por, ata që dalin nga këto kufizime, edhe ata që lirohen nga këto lidhje, a lirohen realisht, apo kalojnë kufizime ma të tmerrshme, e ma të këqija, se që kanë menu se kanë qenë këto? Po e shohim atë, po e shohim çka po ndodh. Sot nëpër botë e nëpër vende të ndryshme ku njerëz kanë njerëz kanë pretendu emancipimin, që kjo është emancipimi, u kone e lidhë, në qëja, tash është kshu, çka ka ndodhë, çka ka ndodhë, e vërtetë është që ka shoqëri që kanë, kanë ngushtica, kanë kufizime të panevojshme, këto duhet larguar, pa dyshim, për shembull, privimi i gruas nga trashëgimia që ka qenë te na, kjo ka qenë kufizim i damshëm, feja s'e ka bo këtë kufizim, e ka bo një vend vetë, detyrimi i gruas, femrës me u martu, veç me ato që ka dasht baba, pa e vetë fare, është kufizim i damshëm, këto feja s'e ka bo, prandaj, lirimi nga kjo është, tamam, unë po flas për kufizimet që i ka vendos Allahu xhel-le ue ala ku respektohet kjo, respektohet kjo, po janë disa kufizime për shkak të natyrës së jetës që kemi. E dikush don nga këto kufizime të Allahut me dal. Nga këto vija të Allahut me dal. E pastaj ku me shku? Në kufizime të njerit, apo. Domethënë të vllezër, vllezër, e shohim sot klithmet që janë në botën e perëndimore, domethënë për gjendjet e shumta të rënduara nga kjo liri e tepruar, në kjo gjendje acaruar, domethënë që njerëzit, njerëzit që e kanë shiju janë ngopë nga kjo. Realisht nuk po e shohim se kjo qenka ajo që e kanë kërku, ajo që e kanë synu. që të jetë një jetë komode e lirë, të jetë një një një burim i lumturisë. Jo, po del pak më ndryshe po delte. Edhe këta thonë kuku. Kam, mu qi tash i kena çilë sytë. Tash kena m'u knaq. Fehum jetekhafetun. Edhe tu fol mes veti kadale. Edhe jo e tyne është. Mirëpo, në hile që don me i bo, në dredhi që don me i bo, realisht, pastaj bot, ai i dobti, ai i dobti, ja imponan mënyrën se qysh ka me u, ka me u sillë. E qysh ka me vepru. Felemma ra'auha qalu inna ladallun. Qështu vazhdojnë tu ecë, tu ecë, kur kanë mrri te kopshti. Kur e kanë pa. Shkret mi shkret. Kan thon e paskemi huq udhën. Ja m'sa ke kopshti, s'kan besu. Dalun. Ku ne paskemi huq udhën. Po këtë natë të konë s'këna këqyrë, po këtë komshi që paska kallë kopshti shkreti, s'kan dashtë me besu që është e tyne, ane. Bre, u soll, po bre, joni është, që kjo, që se njeri njeh të veten, ane. Në fillim, çfarë s'besojmë, ka, kanë thunë, dallun, na, kena hupë udhën, kjo s'është kopshti jonë. Shiko anena, shiko djathtë, po qe dorzat e tuja e rani jemi në këtu, për shambull, që kjo, kjo, kjo është kacija jonë, me qëto na kena punu, qe, qe dera, që, kur i kanë pa senet, që kjo ka ka vallahi, e ju ka kujtu ça kanë thonë, e ça kanë bo, krejt ju ka sillë filmi tash, ça kanë do, e kanë thonë, bel nahnu mahrumun, Na jemi te privuarit, jo fukarat. Dashtë me i privu fukarat, na privoj Allahu neve. Ky është ligj i Allahut, azza ue xhel. Kurdo që don me padrejtësi, me ia cenu hakën dikujt, qatë hakë që ka marrë këtij, ka me ia marrë Allahu azza ue xhel, ata që e ka. Mos me gëzu kurrë. A ka ne folëm për vllazt e Jusufit, alejhi selam? Po, Ata çka dashtën? Hjeke Jusufin? Ata këtu që këtë punë kallaj këtu? Ja e ka ishta fukarati? Apo, a e që të shtetë është ka të rëmë që çdo tani tani i qirë? Kallaj? Ja, ja, sa kështu kallaj kjo puna? Ja, nuk ban kështu. Të nderuar vëllezër, njerëzit e pafajshëm që vrahen, fëmijë që mbesin pa, pa, pa prind, e ata që vriten, nëse s'kanë në dynjo njerëz që i mbron, ata e kanë një Zot që i mbron, ata. E gjaku tyne s'shkon huq, pa, absolutisht, absolutisht. Atë që pa po e kërkon duke i vra ata, kurrë s'ki me marrë, po, kurrë. Atë që do me marrë duke ia, ia, ia marrë dikujt pasurinë, kurrë s'ki me e gzu, kurrë. E pamundshme është. Ti mundesh m'u shtirë, me bo, me shty, ma. Jo, pamundshme është. Zullumi nuk e hesht zullumin, zullumi e e zgjon zullumin, po normal është a po. Sikurse që puna e mirë e sjell punën e e mirë, edhe puna e keqe e sjell punën e keqe. Drejtësia e sjell drejtësinë, padrejtësia e sjell padrejtësinë. Tash Allahu n'fund po na kallzon diçka që nuk na kallzoi n'fillim, a po. Si duket, njoni pi vllazënve ka konë më i meçëm pak, më i kthjellët pak se këta të tjerët, ju ka thonë n'fillim atje. A ju kom thonë bre që a ju kom thonë bre që na dënon Zoti kështu. A ju kom thonë? Po. Qëllon dikush i thotë atë. Por e keqja e këtij ka qenë në atë se i është nënshtruar presionit. Ky në fillim ka thonë, ka thonë, domthon mos, se nuk a mirë, na dënon Zoti, nuk a n'rregull kjo punë. Këta i kanë thonë, e jo, na është djersa jonë, na po punim e kanë bind u bë me ta. E, po. Si u bë me ta? Tanë bashkë. Prandaj të nderuar vëllezër, presionet e caktuara, situatat nuk ban, nuk ban, me hesht zërin që flet, e që mbron të drejtat e njerëzve, të fukarave, të dobtëve, që lufton kundër keqpërdorimeve, ky zo s'ban m'u hesht, Ngase po u hesht, krejt bon bashkë e ka Allahu të varë këtale. Allahu na ruajtë. Prandaj, duhet me pas në shoqni njerëz që flasin, po me urtësi, me butësi, me maturi, me dije, është gjithmonë e kërkuar, pa shkaktu rrëmuja, pa shkaktu probleme të nuazë që janë, gjithmonë këto janë të kërkuara, a po, Nëse shoqëria i fik sikur ata zërat që këshillojnë, zërat që thrrasin drejtësi, e ka gjykuar, e ka gjykuar fatkeqësisht, domethënë përfundimin e saj. Edhe ky ka thonë, po, s'ka mujtë gjatë me çu, po, ka hajë, dalë në bashkë, bëhuni, po, po vi me juve, po, e, tani bashkë tonë njërën. Ama ky ka thonë njësa interesant që po du me përmbyllë me të se jena ka fundi. Çka është subhanallah? Çka është subhanallah? Subhanallah është deklarimi yt me bindje të prerë dhe të plotë se Allahu është i pastër nga çdo e metë. Allahu xhelle xhelaluhu nuk gabon. Allahu xhelle ue ala padrejtësi nuk bën. Apo e në momentin kur ju jo, keni vendos që Me ia marrë fukarasë hakun Që t'ju shtohet pasunia Keni menu keq për Allahun xhelle xhelaluhu Se ai jau shton pasuninë Tu ia marrë dikujt Kjo zullum, mendim i keq Të kishit thonë subhanallah qysh duhet atje Apo me pas mendim mirë për Allahun i cili Sa ma shumë jep ti ai ma shumë t'jep S'kishit marrë në këtë situatë ato Të kishit me pas mendtë mirë ju për fe të Zotit, i cili, ja ka nda hakun fukarasë në pasurinë e juaj, se kjo vendimi i duhur, ju s'kishit me bo këtë keqe, po i keni pas mendtë të keqe. Allahu ka thonë jepi, ka thonë, po domethonë, po është tani shpenzimet e investimet e kështu me radhë. Prandaj ka njerëz që mund të ketë për shembull një rast prej rasteve të ndryshme apo e kam përmend disa për Emiratet e Bashkuara apo një njeri i ka fal Allahu xhelle sot në vende të tjera apo i ka fal Allahu xhelle ue ala miliarda ato miliarda domethon domethon sipas rrëfimit sipas rrëfimit Ata që merren me këto kalkulime, munden me ia bo hesap pasurinë këta, do me thonë, zekatin për qat vit e ka pas dikun 12 milion euro këta. E ka thirrë atë sekretarin i ka thonë, sa është sivjet, a e ke llogarit, po ka, sa është zekati, ka thonë 12 milion, shumë ka thonë, 500 mijë jepi boll është ato. Apo? Qekjo është mendim i keq për Allahun. Qekjo është mendim i keq për Allahun. Se Allahu ka thonë 2.5 fukarave, 97.5 e jotja. Boll është. Edhe qekjo 2.5 është garanca se ki me marrë edhe ma tepër 97.5. Qysh be hoxhë? Në 12 milion prej ku thotë ai po më dhushtu, në 12 milion e e kujt ishte? Po a? E shoh vitin e ardhshëm pas të. Qekjo është, thuj subhanallah, Allahu është i pastër nga, ai e din, Pandaj edhe Allahu xhele kur e ka bo haram kamatën, cilin po qëre, po këtu, n'rregull, ndoshta ato analizat profesioniste, deri n'detalet, më, më shumë ta, ka mundësi këtu, nuk i dimë krejt na, a kupton. Por jena të bindun se ato që Allahu e ka bo haram, s'ka hajr n'ta, a kupton. Qëta e dimë? Nëse nuk dina me çdokon me debatu, s'kena dituri t'mjaftushme, me lodhë ekonomisë dhe mund të bëhë kja, se ta silët ka mundësi, mungesë informatave. Po një sen e dimë se, Allahu ato që ka bo haram, s'ka hajr n'ta. Qëta e dimë na, a e dimë qëta? Qëta e dimë. Qikjo është subhanallah, leu la tusebbihun. Prandaj vëllezër thon. Shiko, mas çdo namazi kena ka 33 herë subhanallah me thon. Ai që ka 33 herë subhanallah, e 33 herë elhamdulillah, e 33 herë Allahu akbar, e del n'rrugë pastaj, e opet tutet pi fukarallëkut e ska çoj pa hi ka harami i themi gjuji tespit. Gjuji tespit se ne tini edhe ki lazëm me kuptu çka je tu thon. Çka do subhanallah a po thush? Allahu është i pastër nga çdo e metë. S'ka të meta te Allahu. Caktimi i tij i përkrym, ligji i tij i përkrym, shpallja e tij e përkryme. Këtën e përkryme. S'ka të meta. A po thush subhanallah, qikjo është subhanallah. Për qata edhe Junusi tha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Fjalë e madhe kjo, a po. Një ky ju tha ju thash, leu la tusebbihun. Kalu, pastaj thanë ata, subhane rabbina, inna kunna dhalimin. O, zot, ti i pastër nga çdo e metë, e thanë ata po. Por dunjaja mur fund, çka i dhe jo? Por dunjaja mur fund. Na kena bo padrejtësi. Fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Edhe ju kthyn një tjetrit, pse ti s'folshe? Ti bile hajt unë, po ti bile është dashur nuk tu tu. Shë ka çu shtu n'dunja çortona, ke po. Kur të nxinin thon, pse e bëjsh atë? Kom thon mos i ka zëk ti, tani fillojnë tu shajt e ky thatë. Ma mos vet. Mos vet kur të kapen, çka s'thojn për një tjetrin? Çka s'thojn? Derisa nuk kapen, nuk shihen mirë puna, si të kapen, si të demaskohen. Fillojnë pastaj, vallahi, ky m'thojke, i kom thonë, po ky bojke, ai, e këta, sikurse shohim shpeshherë, fatkeqësisht, fatkeqësisht, dalin, dalin tmerre, të, të privatësive, të shoqnive vjeçare që kanë qenë, kur dojnë me e nxjerrë vet me vet. Kjo në dunja, Wa la adhabu l-akhirati akbar law kanu ya'lamun. Kështu është dënimi jonë, kur vjen zi e bëjmë. Në dunja, por ndërsa dënimi i ahiretit është hala ma i vshtirë. Është hala ma i keq. Prandaj mundësia për ta, subhanallah, në dunja është hala, për t'u pendu tek Allahu xhallahu është hala, alhamdulillah, për t'u kthy tek Allahu xhallahu është hala. Prandaj Allahu xhallahu i porosit kurajshit edhe i thotë që ende keni mundësinë Vlerësoni begatitë, mirëpo, me hile, me hile, po shkojmë natën, po i bojmë kështu me hile me bo, s'jep Allahu bereqet, i demaskon Allahu hilet, kush don me komuniku me Allahun me hile, e demaskon Allahu azze ve xhel, me hile s'ka, me hile nuk ka, me padrejtësi nuk ka, por ka me sinqeritet, e me përkushtim, e me bindje, e me bujari, e me nënshtrim ndaj Allahut tebareke ve teala. E pastaj që do të vazhdojmë dersin e ardhshëm, Allahu xhelle ve ala pasi ka përmend problemet, deformimet, arsyet e deformimeve që thashë, domethonë, keqkuptimi i begatisë që Allahu ta ka dhonë, edhe moskuptimi i sprovës, Allahu pastaj thotë, inne lil muttekine inde rabbihim xhennatin naim. E nëse doni me ditë për kopshtet që kurrë s'digjen, as kurrë nuk nxihen, kujt i takojnë, ata janë një kategori tjetër, tash. Jo kësi kategorish që dështojnë provime, janë kategoria që kanë qëndru dhe kanë tregu sukses në provime të dunjasë. E për ta ka kopshte, po kopshte dikun tjetër që pa dyshim për to të flasim inshallah në dersin e ardhshëm. Allahu na ruajtë nga dënimi i tij, nga hidhnimi i tij. Allahu na mundësoftë që t'jemi të sinqertë, t'përkushtuar, na ruajtë Allahu nga hilet e mashtrimet e nga keqbërës të ndryshëm. E na mundësoftë Allahu xhelle ve ala që të jemi bujarë, dorëdhënës, të sinqertë të përkushtuar edhe që të meritojmë në dunja e në ahiret rahmetin e Allahut dhe faljen e tij.